50 41. 41. Demandez le chemin. Demandez le chemin. Où est le syndicat d'initiative Où est le syndicat d'initiative Pourriez-vous me procurer un plan de la ville Pourriez-vous me procurer un plan de la ville Peut-on réserver une chambre d'hôtel ici Peut-on réserver une chambre d'hôtel ici Où est la vieille ville Où est la vieille ville Où est la cathédrale Où est la cathédrale Où est le musée Où est le musée Où peut-on acheter des timbres Où peut-on acheter des timbres Où peut-on acheter où peut-on acheter des fleurs Où peut-on acheter des billets Où peut-on acheter des billets Où est le port Où est le port Où est le marché Où est le marché Où est le château Où est le château Quand commence la visite Quand commence la visite Quand se termine la visite Quand se termine la visite Combien de temps dure la visite Combien de temps dure la visite Je voudrais un guide qui parle allemand. Je voudrais un guide qui parle allemand. Je voudrais un guide qui parle italien. Je voudrais un guide qui parle italien. Je voudrais un guide qui parle français. Je voudrais un guide qui parle français.